Tyle. Widzi pan, co pan narobił? Jakim cudem to ma się utrzymać? Czy ja mam wyjąć pana w pół? Jak pan myśli, co powie, że to ja? Czy mój mózg nie odmówił posłuszeństwa? Jak długo mi to będzie jeszcze trwać, proszę pana? <laughs> proszę pana, hej! Nie, stary, to jest... Nie, to działa. Nie masz mi racji jestem jakiś głupi? Zaraz, zaraz, bo mi tu telefon głupi. No właśnie, panie. Taki głupi. Dziada bez sensu coś zupełnie. Ja tego już dawno przestałem rozumieć. Ten tu o celofanie gada. Ten tu jakiś trójkąt. Chyba trzeba z tym skończyć. todos pontos no chão, chamas, vai, vai. Let's switch to the left, let's switch to the tenis panah Seni kami up